Daar die skrifgeleerdes wat graag in lang kleren rondloop en van begroetingen op die markte hou en van die voorste banken in die synagoges en die voorste plekken bij die maaltuie, hulle wat die reise van die wees opeet en vir die skyn lang gebede doen. Hulle sal een zwaarder oordeel ontvang, en Jezus het reg voor die skatkies gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkies gooi. En baie rijkers het veel ingegooi. En daar kom een arm weer die weer en gooi twee geldstukjes in, dit is een oorkie. Toe roep hy sy disciples na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, hierdie arm weer het meer ingegooi als allemaal wat in die skatkies gegooi het. Want hulle het allemaal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat zij gehad het, haar hele leven sonderhoud.